An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Thema vun haut, Alkohol, Drogen a Medikamenter. Um Mikro de Jean-Marie. An enger Zäit, wou de Mënsch sech soll drop konzentréieren, säi Potenzial ze erkennen an ze verwierklechen, an domat der Mënschheet hirem Fortschrëtt ze déngen, ass et Bahá'u'lláh no onverantwortlech, säi Bewosstsinn mat Alkohol an Drogen dréif ze maachen a viru sech selwer an eng Schäiwelt ze flüchten. An de Bahá'í Schrëfte liese mer, dass Alkohol de Verstand zerstéiert an dass een ënnert sengem Afloss geckeg Saache maache kann. Den Haschisch zerstéiert de Verstand, verstengert d'Séil ësst de Kierper a léisst de Mënsch enttäuscht a riicht en zugronn. Alkohol a Rauschmëttel beaflossen d'Bewosstsäin vum Mënsch, ier en ufänkt doruechter ze trëllen an ier se seng kierperlech Krankheet verursaachen. Fräi vun Droge liewen, bréngt mat sech e moraleschen a geeschtege Gewënn, dee wäit méi grouss ass wéi dee physeschen. Äusserlech Propretéit huet, obschonn et eppes Stoffleches ass, e groussen Afloss op dat Geeschtegt. Wann de Mënsch e proppere Kierper huet, huet dat zugläich och en Afloss op säi Geescht. De Respekt viru sengem Kierper soll een dovun ofhalen, sech mat schiedleche Substanzen schwaach an onfräi ze man. Den integrale Mënsch brauch esou Krätschen net. Wat elo Medikamenter a Krankheet ubelaangt, ass et ganz kloer am Bahá'í Glawen, dass een am Fall vun enger Krankheet e kompetenten Dokter opsiche soll, an dass ee mat äerztlech Behandlung natierlech dann ophale soll, wann se net méi gebrauch gëtt. Virun honnert Joer schonn fanne mer an de Bahá'í Schrëften, Et ass ganz kloer, dass et méiglech ass, duerch d'Ernärung, Liewensmëttel a Friichten de Kierper ze heelen. Vue dass haut d'Wëssenschaft nach net vollkommen ass, gëtt dës Tatsaach nach net verstanen. Sou bal d'medezinesch Wëssenschaft d'Vollkommenheet erreecht, wäert d'Behandlung duerch Ernährung, Friichten a Planzen, déi gutt richen, souwéi verschidde waarm a kal Waasserkuren duerchgefouert ginn. D'Motto vun engem Bahá'í ass Éierlechkeet, Léift, Baarmhäerzegkeet, Vertrauenswürdegkeet. Dat Gutt vun der Communautéit iwwert dat perséinlecht Interesse ze stellen. Alles am Liewe mat Mäßegung huelen. Domat gëtt schlussendlech eist Gléck geséchert.